Ah, tá ligado, malandro é o gato, dá valor na sua gata e foge das cachorras. <laughs> ela vai tirando uma upa, me dá água na boca, o jeito que ela senta, rebola no capô. É fenomenal, ela bola o beck que eu fumo, ela anda na minha caranga e gosta do jeito que eu te cato. Pago é louco, abri o teto solar do Azira, senta, rebola, calma, respira. Olha na minha cara e fala que admira. Reciprocidade, eu com a minha bandida. Hoje ela vem de um jeito quente. Dentro de você é tipo uma água fervente. Igual a mesmo, você é saliente. E com seu beijo doce fragmentou na minha mente do bandido. Que te comeu e não te abandonou. Mostrou diferença, por isso se apaixonou. Pelo maloqueiro que é suave, que anda de nave e tá no vibe. Às vezes a gente briga, acumulação de estresse. Mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece. Bebê, bebê, caminhou comigo, como combinado. Disse só a morte vai desfazer nosso laço. Te chupo de frente, te como de quatro. Rebola gostoso pro menino pavilhado. Bebê, bebê. Caminhou comigo como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quatro E rola gostoso pro menino favelado Foi pro menino favelado Pro menino favelado tá atropelando a concorrência. Tchepon Tanque, ao canal oficial WG Explode Funk.